Tesakannerim soma loku sazan sudak leş karas Լեշ կարասը կիլոն 1000 դրամ մաս, ավո կշտարենք 1600-700 դրամակալով։ Լոկոն 2500 կիլոն։ Դա ինքը մեջը ընդհանրապես փուշ ունի, դրաման է։ Վիկել, իսկ սպառողների կողմից այ որքանով հասկացանք, այսպես ավելի էժան տարբերակ եք դուք մտածել, որպեսզի սպառողը շահի։ Ինչպիսին է պահանջարկը։ Պահանջարկը Ղարաբաղի մասշտաբով վերծրած այդքան էլ շատ չի, բայց դե համեմատական նորմալ է։ Շահույթի տեսակետից դեռ այդպես որպես բիզնես չէ, սա սա ինքը ասեմ, այսօր ադրությամբ այս դուքը ինքը այդքան շահույթ չի բերում։ Կան ոսկե աշխատողները աշխատեն, մեկ է փուլը ժողովուրդն ապահովի։ Ձուկը բերում է Արաքսից, հատուկ չառնարանով ավտոյով, բերում ենք ստարտադրամաս, աշխատողները մաքրում են, կտրտվում է, սարքում է փաթեթներ, փաթեթավորված ձկներ եւ 4 ժամվա մեջ սառեցվում է, ինչքան շուտ է սառեցումը, մենքան դառնում է ավելի թարմը։ 4 ժամվա մեջ ջերմ ոդուկը դուրս է գալիս, 4 ժամվա մեջ սառեցնում է, ասեն ինքը իր բոլոր բաները պահում։ Տեխնոլոգիաները Դա մենք ենք մտածել, այս տարբերակը մեր ղեկավարությունը մտածել է, որ այժմ հարմար, հարմարավետ մնի, որ ժողովուրդը կարողանան օգտվել։ Այսօր դուրսամ ամենաէժանն հիմա ձուկն է, Ղարաբաղ։ Այս տեսակը ինքը յուղալի ձուկ է ու իր յուղայնությունը համ ավելի լավ է լինում։ Մյուսները նույնն լավ, բայց էսի ավելի լավ է։ Մենք նոր սկսել ենք եւ կամաց կամաց արդեն ուզում ենք սայլը տեղի շարժել։ Հայաստանը գախանութներում դրա։ Դեն կա, արդեն կամաց կամաց հանում ենք, որ մարդիկ կենան գնահատեն։ արտադրում ենք մորաբաներ, տարբեր տեսակի, կապոտներ, հիմնականը մեծամասնությունը անտարի մրգերից, որը որ ավելի բնական է։ Այսինքն դե մարտակերտ հիմնականը նոր կարալոկն է շատ, մեր մոտ է մասած բաներ են աշատ։ Օրինակ հոնը, օրինակ հալուջը, վայրի տանձը, վայրի խնձորը, որոնք որ ավելի պրեստիժն է, էլի։ Իրաց կամպոտները նորն է մարտակետի մարտոնու ռայոնն աշատ։ պիտի որ լինի ավելի բարձր մակարդակով, արտադրությունը շատ, սպառողների քանակը շատ եւ աշխատողների քանակը ավելի շատ ավելացած։ Քանի որ այսօր այդ ցավ պետությունը բոլորի վրա զարգանում է, պիտի տեխնոլոգիան է զարգանա այդ ընդ, չնստենք հին դաշտակի վրա, ուտենք, պիտի օր-օրի վրա տենանք, խոս պիտի մտածել ենք կապչոնի դուգը, պիտի արդեն ավելացավ։ Հաջորդ օրը մորաբան կարող այս մի պետությունը ցենց-ցենց սիրում եմ, պետությունը ունենց, արդեն ամեն պետության համար պիտի մի գործ որոշես։ Խոսքի նայած էլի, հարվա մեջ գործը փոխես։ Դրանից բացի նույնը կամպոտեղենը, էլի պիտի կամպոտեղենը հիմիկվա դրությամբ, տեղ կա շատ քաղցեր են սիրեմ, տեղ կա քաղցերը չեն սիրեմ։ Սովա դրությամբ այդ ճիշտը քաղցերը տակասնա, որ հա միրգի համը կգաս, որ կամպոտեսնում, ոչ թե չայ։ Նաև դիզայնի խոսենք, հաթեթավորումից։ Սա Հայաստանն դիզայները հա։ տեղն անում, բայց մինը Ղարաբաղը դիզակայանն եմ անում։ Մենք ստանում ենք մի քանի տեսակի, վաճառքը շատ լավ է, ծածան, կարաս, լեշ, սոմ, պահանջարկն էլ շատ է։ Բոլորս էլ ուրեմն գիտենք, որ ձկնեղենը որպես սնունդ մեր կյանքում շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Հաճախ եմ կարելի է ասել բժշկության խորհրդով հա տրվում է շաբաթը 2-ից 3 անգամ առնվազն հա մինիմում օգտագործել ճաշացանկում ձուկ, ձկնեղեն, հաճախ եմ օգտագործում այժմ էլ Գնել եմ մեր Արաքս գետի ձկնատեսակն է, ինչպես տեսնում եք խանութներում հայտնվել։ Գնել եմ, օգտագործել եմ, կարող եմ ասել շատ համեղ է, ինչպես օգտագործում ենք եւ շատ գոհ ենք։ Գները կարող եմ ասել մատչելի է, հարմար է։